Hebreërs hoofstuk 7. Melchisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan en hom geseën het toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings verslaan het. En dit is ook aan hom dat Abraham 'n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En hy was ook koning van Salem en dit beteken koning van vrede. Niks is bekend omtrent sy vader en moeder of sy afstammeling of die begin en die einde van sy lewe nie. Hy is soos die seun van God en hy bly priester vir altyd. Let nou op hoe groot hierdie man was aan wie Abraham, die stamvader, 'n tiende van die beste oorlogsbyt gegee het. Die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepaling van die wet die reg om 'n tiende in te vorder van die volk. Dit wil sê van hulle broers wat net soos hulle ook afstammelinge van Abraham is. Maar Melchisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham 'n tiende geneem en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseën. Dit is onbetwisbaar dat dit altyd die mindere is wat deur die meerdere geseën word. In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder. Maar in die geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word dat hy lewe, 'n mens kan sê dat ook Levi wat tiendes invorder deur Abraham aan Melchisedek die tiende gegee het, want Levi was nog in die liggaam van die stamvader toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Dit was in samehang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word? van wie daar nie gesê word dat hy 'n priester volgens die orde van Aaron sou wees nie. As daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering van die wet. Hy van wie hierdie dinge gesê word, behoort juis tot 'n ander stam waaruit niemand ooit by die altaar diens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Juda afstam. En in verband met daardie stam het Moses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat tevoorskyn tree, ooreenkom met Melchisedek deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe van hom word getuig. Jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Lewiete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het: "Die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig." So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil. Omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan en mense het swakhede maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester.